Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախորbanությունների մասին համարոտ։ Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարձօրքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր հրաձգային զինատեսակներից խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմը։ Արցախում մեկնարկել են համանդրական բարեփոխումների հայեցակարգի հանրային քննարկումները։ Հանրապետությունում ավարտին է մոտենում հացահատիկայիների բերքահավաքը։ Արցախ գազը բնական գազի վաճառքի սակագների վերանայման հայտ է ներկայացրել։ Փարոս հիմնադրամը բարեգործական ծրագրեր է իրականացնում Հայաստանում եւ Արցախում։ Երևանի Խորենացի փողոցում անցած գիշեր եղել է փոխհրաձգություն, կան վիրավորներ։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Հուլիսի 25-ի լույս 26-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարձօրքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից ռադաթարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է 27 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապաների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 200 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները պահպանել են հրադադարի ռեժիմը եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական ծառայություն։ Հուլիսի 25-ին ազգային ժողովում ԼՂ նախագահային կից սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ գազམ་ակերպվել են սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի շուրջ առաջին հանրային քննարկումները խորհրդարանական ու արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերի մասնակցությամբ։ ԼՂ ազգային ժողովի մամլոյցարայության փոխանցմամբ Մասնագիտական հանձնաժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը ներկայացնելով նախագծի կառուցվածքը նշել է, որ այն բաղկացած է նախաբանից եւ 5 գլուխներից։ Մարդու եւ քաղաքացու հիմնական իրավունքներն ու ազատությունները, կառավարման համակարգը, դատական իշխանությունը, տեղական ինքնակառավարումը եւ հանրակրվեն։ Համաձայն ընդհանցակարգի այնուհետև իրենց տեսակետներն են առաջադրել հանդիպմանը հրավիրված Ազատ հայրենիք, Արցախի ժողովրդավարական, հայ հեղափոխական դաշնակցություն, շարժում 88, ազգային վերացնունդ խորհրդանական կուսակցությունների եւ Լեռնային Ղարաբաղի կոմունիստական, Արցախի արմենական եւ Արցախի հանրապետական արտախորհրդանական կուսակցությունների ներկայացուցիչները։ Քաղաքական կառույցների պատասխանատուներն անդրադարձել են մարդու իրավունքներին, տեղական ինքնակառավարմանը, դատական ոլորտին եւ անվտանգության ու պաշտպանության համակարգերին վերաբերող տարաբնույթ հարցերի։ Հանդիպման հիմնական քննարկումը ծավալվել է կառավարման համակարգի նախագահական եւ խորհրդանական մոդելների շուրջ։ Մտքերի փոխանակության ընթացքում կուսակցությունների ներկայացուցիչները հանդես են եկել իրենց տեսակետներով որից հետո անհրաժեշտ բարձաբանումներ են ստացել հանձնաժողովի նախագահից։ Ամփոփելով հանդիպումը Աշոտ Ղուլյանը նշել է, որ քննարկումները շարունակվելու են առաջիկա օրերին եւ մինչեւ օգոստոսի 1-ը հայեցակարգի նախագիծը ներկայացվելու է հանրապետության նախագահին։ Հայեցակարգին հավանություն տալուց հետո միայն մասնագիտական հանձնաժողովը կսկսի համանդրական բարեփոխումների նախագծի մշակումը վերջնական տեսքով այն ներկայացնելու համար։ Հանրապետությունում ավարտին է մոտենում հացահատիկայների բերքահավաքը։ Ընթացիկ գյուղատնտեսական տարում բերքահավաքի ենթակա ավելի քան 57000 հեկտար տարածքից փաստացի ընձվել է 54000 հեկտարը։ Արդեն հավաքվել է շուրջ 135000 տոննա բերք, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշը գերազանցում է ավելի քան 21000 տոննայով։ Նշել է ԼՂ գյուղատնտեսության նախարարության բուսաբուծության եւ բույսերի պաշտպանության բաժնի պետ Վիլեն Ավետիսյանը։ Նրա խոսքով փաստացի հավաքված բերքից մոտ 86000 տոննան կազմել է ծորենը, իսկ 47700 տոննան գարին։ Ծորենի միջին բերքատվությունը 1 հեկտարի մասով այս տարի կազմել է 26.9 ցենտներ, գարու միջին բերքատվությունը 21.4 ցենտներ։ Անդրադառնալով հրդեհների խնդրին, գյուղնախարարության պատասխանատուն նշեց, որ այս տարի բարեբախտաբար massական հրդեհներ չեն եղել։ Հադրութի շրջանի մեծ թաղեր համայնքում ավարտվել է հացահատիկայիների բերքահավաքը։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Համայնքում 2016 թվականին բերքի տակ կատարվել է մոտ 800 հեկտար աշնանացան, որից 440 հեկտարը սեփականաշնորհված եւ ջոհանես վարձակալված 350 հեկտարի պետական պաշտային ֆոնդի վարելահողերում։ Ինչպես տեղեկացրել է մեծ թաղերի համայնքի ղեկավար Վլադիկ Դանելյանը, 440 հեկտար սեփականաշնորհված եւ ջոհանես վարձակալված տարածքներից 160 հեկտարը գարի էր, ստացվել է 304 տոննա բերք, Հեկտարի միջին բերքատվությունը կազմել է 19 ցենտներ։ 270 հեկտար սորենի դաշտերից ստացվել է մոտ 800 տոննա քանախարն բերք հեկտարի միջին բերքատվությունը կազմել է 29 ցենտներ։ Համայնքի ղեկավարի միաժամանակ նշեց, որ բերքատվությունը ավելի բարձր է պետական պահոստային ֆոնդի վարձակալված բարելավողերով։ Ըստ համայնքի ղեկավարի ստացված բերքի մոտ 20%-ը վաճառվել է, մնացածը ամբարվել է եւ գտնում է օգտագործողների մոտ իրենց սեփական կարիքների եւ հետագայում վաճառելու նպատակով։ Ցերմի խնդիր համայնքում չկա, նշեց համայնքի ղեկավարը։ Շարունակվում է ծովի մամլման եւ երկրի աշխատանքները։ Համայնքում կատարվել է նաև 20 հեկտար եգիպտացորենի 70 հեկտար կորնգանի ցանկ։ Գյուղատնտեսական տեխնիկայի խնդիր համայնքում չկա։ Համայնքը հավատով է լցված ապագայի հանդեպ։ Ձեռնարկվում է ամեն ինչ կատարելու աշխատանքան 2017 թվականի բերքի տակ։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ ԼՂ առողջապահության նախարարության բաց դռների օր ծրագրի շրջանակում օրերս Արցախում էր Երևանի մի շարք բուժ հաստատությունների տարբեր պրոֆիլի մասնագետներից բաղկացած ներկայացուցչական պատվիրակությունը։ Վանիկ Նովիկովի ռեպորտաժը։ Պատվիրակությունը, որի այցը երրորդյա էր, գլխավորում էր Խանաքերզեիթուն բժշկական կենտրոնի տնօրեն բժշկական գիտությունների տեխնացու դոցենտ Ակնաբույժ Հայկ Պետրոսյանը։ Պատվիրակության կազմում ընդգրկված էին ակնաբույժներ, որոնց միացել էր նաև Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի տնօրեն բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր հայտնի օրթոպեդ Արմեն Չարչյանը, ով հանրապետական բժշկական կենտրոնում իրականացրել է մի շարք հիվանդների կոնքազդրային հոդերի էնդոպրոթեզավորում։ Մասնագետը նշել է, որ այդ վիրահատությունը Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիական վիրահատությունների ցանկում է ընդգրկված եւ այդ բավականին թանկարժեք վիրահատությունները կատարվել են պետպատվերի շրջանակներում։ 8-րդ հիվանդանոցի ակնաբուժական բաժանմունքի աշխատակիցների եւ գլխավոր բժիշկ Պետրոսյանի գլխավորությամբ եւ Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի վնասվածքաբանության օրթոպեդների աշխատակիցների իմ գլխավորությամբ եկել ենք մեր համատեղ աշխատանքն ենք իրականացնում մեր ազգանը վեր գործն ենք իրականացնում եւ մեր գոլեգաների հետ, մենք օրտոպեդների հետ միասին, իսկ ակնաբուժները միասին իրականացնում ենք բարդ գույն վիրահատությունները, որոնք որ Մեն համատեղ էր հնարավոր կատարել։ Պատրաստակամություն հայտնելով շարունակական համագործակցությամբ Արցախ գալու համար պրոֆեսոր Չարչյանը նշել է, որ Արցախցի գործընկերների հետ համագործակցության հիմքում 3 սկզբունք է դրված։ Համագործակցության սկզբունքները հետևյալն են. առաջի սկզբունք, որ առավելագույնս հնարավորության դեպքում Արցախցին պետք է բուժվի Արցախում, այսինքն մոտեցնել բուժօգնությունը Արցախին, այն ինչ որ հնարավոր է տեղում բժիշկները կատարում են Պետք է Արցախցին տեղափոխվի Երևան, եթե պահանջում են բարձրագույն տեխնոլոգիաներ, որոնք որ հնարավոր չի բերել այստեղ։ Երկրորդ սկզբունքը դա բժիշկների շարունակական համագործակցությունն է այսինքն ոչ միայն վիրահատություններ, այլ նաև կոնսուլտացիաներ, այլ նաև մաստեր կլասեր, այլ նաև գիտական կոնֆերանսներ, վերջին նորություններով իրար հետ կիսվել, գիտական նորություններով փորձել համատեղ գիտական աշխատանք վարել եւ այլն։ 2008 թվականից Կոնկազդրային հոդի արհեստական հոդերի ընդդպրոցավորման ծրագիրը սկսվեց, արդեն մոտ 40 վիրահատություն կատարել ենք, բարթագույն վիրահատություն։ Ամեն անգամ գալուց 4-3 վիրահատություն ենք կատարում, հնարավոր չէ։ Այս անգամ 5 վիրահատություն ենք կատարել։ Ամենակարևորը բժիշկների ընդհանուր գիտելիքի մակարդակն է բարձրացել, կարողությունն է բարձրացել։ Մենք պատրաստ ենք միշտ գալու եւ միշտ համատեղ աշխատելու բարձ Արցախի հերոսական ժողովրդին։ Նշենք, որ պետպատվերի շրջանակներում հիվանդների անվճար վիրահատություններ են իրականացրել նաև պատվիրակության անդամ ակնաբույժները։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հայաստան-Արցախ Սփյուռք այս երամիասնությունն օրեցօր ավելի է խորարմատ ներգծում։ Արցախին աջակցող հիմնադրամների կողքին ավելացավ եւս մեկը՝ Փարոս ամերիկյան բարեգործական կառույցը, որն արդեն 10 տարի է ինչ համապատասխան ծրագրեր է իրականացնում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Փարոս հիմնադրամի ներկայացուցիչները օրերս առաջին անգամ Արցախում էին, պատմում է Վարսիկ Խարությունյանը։ Ամորթի գունկ ունենալը մեզ ավելի է կապում հայրենիքի, պապենական օջախի հետ։ Հենց այդպիսի թիկունք է Փարոս հիմնադրամը, որը տարիներ ի վեր իրականացնելով բազմաթիվ բարեգործական ծրագրեր, դեռևս անցյալ տարի ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին նախաձեռնեց իրականացնել 100 ծրագիր։ Սակայն ապրիլյան քարորյան նոր լրացում կատարեց այդ ծրագրերի ցանկում։ Ավելացավ եւս մեկը։ Այն է ապրիլյան պատերազմի նահատակների ընտանիքներին աջակցության ծրագիրը։ Ինչպես մեր հանդիպման ժամանակ նշեց հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Փիթեր Աբաջյանը, նա մեծ ցավ է ապրում, երբ հանդիպ հանդիպում է նահատակների այրիների, ծնողների, հարազատների հետ։ Դեռ ավելին, երբ այցելում է նրանց օջախները եւ տեսնում, որ դատարկ է տան տիրոջ անկյունը, ցավը բազմապատկվում է ընտանիքներին հետ հանդիպում ենք, մեր ծավալություններ փոխանցում ենք ու հավասար աչափով մեր ընտանիքներին համարձակում Համարստանի մեջ, ով որ ծովերը համ զինվորներին, համ քաղաքացիների, համ դամավորների փող բաժանում ենք։ Ամեն ընտանիքին 1000 դոլար փոխանցում։ Փարոսի մեկ այլ ծրագրում նաև Քաշաթաղի շրջանի Իշխանաձոր գյուղում վերաբնակվելու մտադիր Սիրահայ մի ընտանիքի աջակցելն է։ Ընտանիք, որը ունի ոչ տան բանալի, ոչ էլ Հիմա մի հատ ալցքի ծրագիր կա, որ այդեն ֆինանսավորին հետ կապված թեր խնդիր ունենք, բայց դուն ուզում ենք որ սարքենք այդ Իշխանաձոր գյուղում Փարոս ծրագրի հայաստանյան ներկայացուցիչ Գեղամինասյանը լրացնելով պարոն Աբաջանին պատմում է հիմնադրամի ապագա ծրագրերի մասին։ Մեր առաքելությունը այսօր նրա համար է, որ զոհված ընտանիքների հետ հանդիպել, զրուցել, ցավակցել եւ մի փոքր սփոփել իրենց վիշտը, բայց կազմակերպությունը Ամերիկայում ճանքեր անարել լրիվ Սփյուռքի հայության հետ միասին գումարներ են հավաքել եւ բոլոր զոհված ընտանիքներին տալու համար, որը մի փոքր կարծում եմ ընտանիքին սփոփի հետ մոտ 23-24 զոհված ընտանիք մենք հանդիպում ենք Արցախում, որը պիտի նորից շարունակենք դեպի Գորիս, Սիսիա, Քարորիա պատերազմի երիտասարդ քաջորդի Նվեր Սիմոնյանի մայրը դժվարությամբ կարողացավ իր սրտի խոսքն ասել բարերարներին։ Ես ուզում եմ բոլորի կողմից շնորհակալությունս հայտնել Փարոս Նադրամին իրեն աջակցությունը օգտագործելու համար խորին շնորհակալությունս եմ հայտնում ձեզ։ Սեղմենք բարերարների ձեռքը եւ մեկ անգամ եւս հիշենք դարերից եկած դարերում թրծված այն միտքը, որ օկնության հասնող ձեռքերը աղոթող շուրթերից սուրբ են։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախգազ փակ բաժնետիրական ընկերությունը հուլիսի 25-ին հայտ է ներկայացրել ԼՂ հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողով բնական գազի վաճառքի սակագների վերանայման նպատակով։ Ընկերության կողմից առաջարկվել է մինչև 10000 խորանարդ մետր սպառողների համար գործող 156 դրամ սակագինը նվազեցնել եւ դարձնել 146.7 դրամ իսկ 10000 խորանարդ մետր եւ ավելի սպառողների համար Գործող 276.98-100-յորդական ԱՄՆ դոլար սակագինը նվազեցնել եւ դարձնել 257.56-100-յորդական դոլար։ Իմ Հայաստան համահայկական փառատոնի շրջանակներում 3 Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում տեղի է ունեցել Թեհրանի Զարթոնք պարախմբի համերգը։ Պարախումբը ներկայացրել է հայկական, իտալական, ռուսական, վրացական, աջարական ազգերի դասական պարեր։ Պարախմբի գեղարվեստական ղեկավար եւ պարուսույց Լորետա Ավետիսյանն ասել է, որ խումբը հիմնվել է Թեհրանում 1989 թվականին։ Պարախմբի 60 հայ մասնակիցներով առաջին անգամ ենք Արցախում, նշել է Պարախմբի գեղարվեստական ղեկավարը։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը տարածել է հաղորդագրություն, որի մեջ ասում է. Հուլիսի 25-ի երեկոյան ժամը 20-ից մինչև կեսգիշերն ընկած ժամանակահատվածում Բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքում գտնվող զինված խմբի անդամները նախ այրել են գնդի տարածքից դուրս փողոցում կանգնած ոստիկանության ավտոբուսը, ապա գնդի տարածքից փողոց են դուրս բերել ու այրել եւս երկու ավտոմեքենա։ Այդ ընթացքում գնդի տարածքից բարբերաբար արձակվել են կրակոցներ։ Ժամը 01-ի սահմաններում գնդի տարածքից դուրս է եկել ոստիկանության ուազմակնիշի ավտոմեքենան ու շարժվել ոստիկանության Էրեբունու բաժնի ուղությամբ դեպի Արգելապատնեշում կանգնած ոստիկանական շղթան։ Մեքենան ընդཐུպ մտեցել է շղթային, ինչից հետո իրավապահները մեքենայի ընթացքը կասեցնելու եւ դրանում գտնվող զինված անձանցից անմիջականորեն բխող իրական վտանգը կանխելու համար կրակ են բացել մեքենայի շարժիչի վրա։ Մեքենան ցախ կիսաշրջադարձ է կատարել, հնչել են կրակոցներ, որից հետո իրավապահները կրակ են բացել մեքենայի անվադողերի ուղությամբ։ Ի պատասխան հնչել են կրակոցներ, որոնց իրավապահները չեն պատասխանել։ Հրաձգության հետևանքով մեքենայում գտնվող 3 անձանցից երկուսը ոտքերի վնասվածքներ են ստացել եւ նահանջել գնդի տարածք։ Իրավապահները անմիջապես բուժօգնություն են կանչել եւ առաջարկել վիրավորներին տեղափոխել հիվանդանոց, ինչին զինված խմբի անդամները համաձայնել են։ Ներկայումս երկու վիրավորներն էլ գտնվում են հիվանդանոցում եւ ստանում են անհրաժեշտ բժշկական օգնություն։ Միացյալ Նահանգները կօգնի Սիրիայից Հայաստան ժամանած փախստականներին։ Այս մասին նշել է ԱՄՆ սենատոր Մարկ Քրքը, ով խոսել է Հայաստանին տրամադրվող ամերիկյան օգնության կարևորության մասին։ Նա մեծ աշխատանք է կատարել Հայաստանին ԱՄՆ-ի օգնության ծավալն ավելացնելու ուղղությամբ։ 2017 թվականին սենատի ընդունած որոշմամբ Հայաստանին է տրամադրվելու 25 միլիոն դոլարի օգնություն, որը 3 միլիոն դոլարով ավելի է, քան ընթացիկ տարվա ամերիկյան օգնությունը Հայաստանին։ Սենատորի խոսքով Հայաստանին օգնության ծավալն ավելացնելու իր պահանջն առաջացել է ինչպես իր հայրենի Իլինոյ նահանգի հայ համայնքի պահանջով, այնպես էլ ստեղծված իրավիճակով։ Այդ օգնությունը թույլ կտա նաև շարունակել ականաձերծման աշխատանքները, որը լուրջ խնդիր է տարածաշրջանի համար։ Ես պայքարում եմ Հայաստան ժամանած փախստականներին անհրաժեշտ օժանդակություն հատկացնելու համար, քանի որ Սիրիայից եւ Իրաքից փախստականների ժամանելուց հետո Հայաստանի վրա զգալի բեռ է ընկել եւ այն օգնության կարիք ունի։ Էլ չեմ ասում այն մասին, որ հայերը տուժում են պատերազմի վտանգից եւ փակ սահմաններից, նշել է սենատորը։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուଆ Հոլանդը ճանապարհվել է Ռուանի Արվարձան, որտեղ այսօր առավոտյան երկու անհայտ չարագործներ եկեղեցի էին մտել ու մի քանի մարդու պատանդ վերցրել։ Նախնական տվյալներով ոստիկանությանը հաջողվել է չեզոքացնել չարագործներին։ Պատաններից առնվազն մեկը ըստ երևույթին հոգեորականը զոհվել է, մյուսը ծայրահեղ ծանր վիճակում է։ Դեպքի վայրը ժամանել նաև Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարար Բեռնար Կազնևը։ Ռուանը Ֆրանսուয়া Օլանդի ծնդավայրն է։ Նյու Յորքում գտնվող ոչ կառավարական լրագրողների պաշտպանության հանձնաժողովը դատապարտել է Թուրքիայում լրագրողների massայական ձերբակալությունները եւ հայտարարել, որ լրագրողներին ձերբակալել են ոչ թե հեղաշրջման փորձին մասնակցելու, այլև իշխանությանը քննադատելու համար։ Թուրքական իշխանությունները պետք է դադարեցնեն հեղաշրջման անհաջող փորձով քննադատաբար տրամադրված լրագրողների հետապնդումը։ Լրագրողները չպետք է պատասխան տան սպաների անհաջող հեղաշրջման համար։ Մենք կոչ ենք անում Թուրքիայի իշխանություններին լրագրողներին չփակել բանտերում նրանց հայացքների համար, ասվում է հայտարարությունում։ Մարզասերների համար Յուքոմ ընկերության հովանավորությամբ Հայաստանի ազգային օլիմպիական հավաքականի առաջին խումբն ուղևորվել է օլիմպիական մայրաքաղաք Ռիո դե Ժանեյրո։ Հայ մարզիկների եւս մի խումբ Ռիո կմեկնի այս գիշեր։ Մենք լիահույս ենք, որ ազգային օպերատորի աջակցությամբ Ռիո մեկնած Ազգային օլիմպիական հավաքականն օգոստոսի վերջին ոսկե մեդալներով ծանրաբեռնված կվերադառնա Հայաստան, նշել է Ucom ընկերության բրենդի զարգացման եւ հաղորդակցման բաժնի ղեկավար Աշոտ Բարսեղյանը։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, վաղ հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամատություն, օրվա երկրորդ կեսին կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Վարկյանում 2-ից 7 ամպրոպի ժամանակ մինչև 15-ից 20 մետր արագությամբ հյուսիս-արևելյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 14-ից 19, ցերեկը 20-ից 25 աստիճան տաքություն։